Bonjou Mwen menm se Roseline Jean Baptiste Mwen vin fè yon ti travay ansanm avèk nou pou m kapab jwenn kijan moun Okap pale lang yo Donk jodi a se 7 7 Juin 2007 M swete pou nou kapab trè alèz nan sa nou gen pou nou fè a. Se pa anyen nou pral fè, se jis pou nou wè ki diferans ki di gon diferans ant moun nan zòn Okap avèk moun nan lòt zòn yo. Dòk ou menm, kouman ou rele? Aly Cameron Mwen menm se Melton. M santi m trè kontan tou paske m wè sa se yon bon inisyativ kote ke n ap aprann mete kreyòl la an evidans tou pou nou konnen kòman chak depatman pale, ki diferans ki gen nan kreyòl la. Donk ou di m non siyati a se. Epi non an se. Rigado. Mèsi. Èske se siyati manman w ou pote oubyen siyati papa w? Non, kòm toujou ou wè le plus souvent se siyati papa m mwen pote, ala papa m ki rele gade siyati papa m mwen pote. Ok byen. Donk nou pral byen wè nou gen 2 ti aparèy devan nou. Wè. Donk, nou rate, yo rate marye an donk. Mwen pou mwen, pou mwen, non paske papa m li on jan aje anpil e manman m pa rapò a li mwen menm san m lage yon timoun. Sa vle di ke manman m ki dezyèm, dezyèm madanm li, premye madanm nan li te divòse avè l, manman m oblije pran plas la. Li pa marye. Men m swete ou marye. Donk ou menm ou gon travay pou w fè pou sa. Wè. Byen. Eske ou kapab di m ki dat ou fèt? Dat m fèt 2 janvye 1991. Donk ki laj ou? 16 an. E ou menm Sou? Bon, mwen menm mwen fèt 15 fevriye 90, 1990. Kòman ou fèt okap? Èske ou ka pale m on ti kras de okap? Bon okap wi m fèt nan okap si pou lye istorik konnen dezyèm vil la baay e tou e fò e fon ti bèl tou nou gen bèl dwàn baay afè ke m fyè de li e majistra fè bèl travay pou okap la ou wè m fyè de okap mwen an konprann. E lè w pale de majistra kòman ou rele majistra sa? Senkwa. Ah senkwa ki travay konsa senkwa. Chè anpil bèl bagèy nou m tap m te swete wè depi lèm te tou piti m vin wè yo konnya tankou lè rue yo plen moun yo kap vann bagay sa pa bon imajine w nou gon peyi ayiti menm si peyi a an dekadans men sa pa vle di pou nou pa fè kèk chanjman ladan lè fini Fatra bay sa ou konnen ou preske pa wè sa yo ankò kounye a m viv bon lè e sa son devlòpman ye pou mwen. Enben ok. E ou menm ki kote ou fèt? Bon, mwen fèt Limonad, se dezyèm komin nan depatman Nò a bon. Men m rele tèt tèt m Kavois paske depi m piti se Okap m ye, m ap viv Okap. Bon, deja gen dezan m vin Okap la kay yon tant. Donk m sanse pa konnen anpil bagay de limonad. Ok. Ki kote pagen w yo fèt? Manman w ak papa w ki pase gen de lè yo konn pa fèt menm kote. Ane a. Ok. Manman m se yon banyolèz. O bòy! Li fèt. E papa m se Pòdepè. Souvan map poze tèt anm kesyon m di kòman ou fè rankontre nan lye sa yo hein men ou konnen Bondye gran ak anyen pa fè. Men èske ou pa konn poze yo kesyon sa? Wi men pam fèm wè se paske se komesan li ye lèl soti ozetazini yo oblije se okap li vin vann li rankontre ak jèn ti demwazèl la ou konn. Ok e ou menm ki kote paran ou yo fèt? Bon tout 2 paran m yo, yo moun limonad tou donk se moun menm kote yo rankontre men moun nan menm manm nan menm yo sanse vwazen yo te lè yo te ti moun. Men yo pa konn rakonte yo istwa yo? Bon istwa m kòm m sòt Tosa manman m rete m te piti. Si pa konn m pap viv wi donk m sanble pa konnen istwa an. Ou pat gentan konnen manmanw menm? Bon m te gentan konnen men m pa ka di w m pa ka dekri l ba w la paske sa fè lontan a 3 zan bon m pa nan souvni frèch sa l la wi. Ok byen sa. Ki kote nou rete kounya? Petitans. Merci. E ou menm? Bon, m rete Petitans tou. Ok, ebyen nou soti nan menm zòn? Vwazen. Kole kole. Ah bon. Eske nou kapab di m kouman nou wè moun nan zòn sa ap viv? Kòman yo ye? Bon. Wap pale? Eh wi. Bon sa nèg a di pou moun nan zòn nan se pa li gen si m ka fè yon ti reflechi sou moun nan zòn nan m te ka repati yo an 2 pati gen moun ok patikilyèman pou timoun yo yo adapte a ledikasyon a yo men gen tou konnen tout kote gen eksepsyon. Kòm m te ka di vagabon an bon kreyòl, sa vle di yo pa sou sa. E granmoun yo menm pa mank dunyon, pa gen sa. Pa egzanp, gen dlo lòtbò a, yo te ka fè kotizasyon, ranje wout la, bagèy, men akoz mank dunyon, sa fè yo pa kapab. Byen. E ou menm, kisa w ka di? Mwen, Petitans, bon, s on kote gen anpil moun ki kòmsi ki pa gen gwo mwayen. Bon, sa pa anpeche, kòm li ta dwe sot di, se pa sa ki te ka anpeche nou pa, yo pa t met tèt ansanm pou yo te fè yon bagay. Men m kwè ke se, li manke dyalòg antre moun yo. Paske gen anpil, nou gen bon ti pwoblèm lòt bò a nou te ka jere. Paske nou pa gen dyalòg, moun yo pa panse vrèman pou anviwònman an. M panse ke nou nan yon eta, bagay a di trè grav men, antouka li grav wi. Eske nou kapab dim abòde okap ki kote nou konn ale bezwen konn pase 15 jou 3 jou yon semèn 3 mwa 1 an eske nou gen lòt kote nou konn ale. Bon ala de okap kote bon kotem pase plis jou se jakmèl em trè jalou paske. Lè m ap gade Jakmèl, lè m ap gade kijan moun ap pale de Jakmèl, m wè Okap, menm si, menm si e pa gran diferans li gen avè nou non, men m santi vrèman Jakmèl la, fò nou te ka fè yon bèy pou nou depase tou paske yo pale twòp de li. E apa Jakmèl, ki kote ou konn al ankò? Bon, Limonad se pa? Limonad, bon, m ale pafwa la paske m pa gen anpil moun la. Paske tout moun fanmi manman m papa m yo rezide yo Kap Ayisyen e m konn ale Grand Rivyè tou bon m konn m konn al vizite zòn sa yo paske gen anpil lye istorik kote ke fondatè endepandans nou an m vle pale de Jean Jacques Dessalines se la li te fèt bon m konn pran plezi al vizite la. Apa sa ki kote ou konn al ankò? Bon apa sa. E Grann Rivyè? Grann Rivyè bon ou fè mwa paske lè vakans ou pase on mwa de mwa. Byen. Mwen. Ki kote ou konn. Bon mwen depi ou konn depi vakans rive sa fè ke m toujou renmen ale nan peyi a manman m o bòy. Sa vle di la gen anpil. Anpil manje, alè wè o kap ayisyen tout bagay chè chè ou konnen mwen fè jaden tout bagay m toujou renmen ale la pou m al viv on bon vi e toujou gen bèl bagay rivyè bon ou ka di ou ka fè distro byen lòt bò a ou pa jwenn twòp pousyè tout sa menm si son a la kanpay men kan byen mèm li gen bèl vi ladann e osi a m konn ale sendomeng. La m pa di son bagay ki chak fwa m ale ladan men paske m konn jwe boul chak vakans nou oblije al jwe lòt bò a nèy moutre nèy moutre ti blan yo sa nou kapab paske nou konnen ke ayisyen se yon et ki pi entelijan nan mond lan men nou toujou gen gwo tèt gwo tèt e w ka wè sa depi sou Trèt afè wi ii pafwa wap pale an konn anpil moun pa kwè gen tout blan te gen blan t ka fè sa wap fè a ou konprann e osi twazyèm kotem konn ale kòm m konn ale ak menm tonm li bò Grant Rivyè ale di pou nou toujou ale kòmye konnen bagay yo. Konbyen tan ou konn pase obòy? Obòy 2 mwa vakans lan 2 mwa. E sendomeng? Justement, mwen lye de nesans de kòman? Jean-Jacques Dessalines. Alè di la ou toujou rezève l pou vizitè, tankou touris. Kòm nou Ayiti nou pa twò ba bagay yo enpòtans, nou te ka fè bon jan lajan ake sa. Paske lè ou montre w tout. Tout rès bagay yo, tout bagay ki e ki revele nou sa e ansèt nou yo t ap fè bagay gen tout la. E mezon vye mazi kote Desalin te rete tou sa ya. E m panse gen anpil moun ki gen yon ti konnen la paske kote Jan Jak Desalin te fèt. Son kote ki ki gon anpil enpòtans. Byen. E menm konn tande jèn yo tou yo konn ap di yo yo pwal fè joune kòmè. Kisa ki atire yo la menm? Bon, Deratin. Depi gen lespri joune se bon èy detann yo, èy pwan plezi. Sa k atire yo tou, Grandrivyè. Kote kòmye ye menm nan. Nou gen anpil gwo moun ki fèt la. Pa egzanp, m te ka pran Price Mast, yon gran istoryen ayisyen. Se la a misye fèt. Epitou, m kwè ke yo, nan lespwa yo, bezwen vizite, konnen ki sa ki gen nan peyi a yo. Paske ou pa ka nan yon peyi, ou pa konn ki sa kan deng, ki sa k ap fèt. Yo bezwen konnen Kòmye, kote Desalin te fèt, epi anpil lòt kote tou. E kote y ap etidye nan liv, yo bezwen wè yo ake. Pwòp jan yo wi. Lè fini tou, si nou pran egzanp, pa egzanp Malden ki te fè yon jounen lontre jou la, a la ke yo Grant Rivyè, yo te mande Mad Milton ki kote nou prefere pou y al ak elèv yo. Men nou, lè nou vin jije bon, nou di Grant Rivyè la e gen bon jan bagay enpòtan ke elèv yo dwe konnen paske nou, nòmalman, nou konnen men nou ta vle pou lòt yo konnen tou. Egzanp, Grant Rivyè, y ap pale de yon rivyè. Lè lè gen lè an kwi kòman y fè dega ba yo men fò elèv la konnen l tou e yo te trè kontan lè ale nan rivyè a yo pat vle retounen anwen yo pat vle retounen tou sa ou dwe konnen an. Donk malgre nou menm nou se moun nan zòn nan nou te enterese moun yo pou yo ale. Pou y ale e nou te montre yo anpil bèl bagay. Donk nou renmen la anpil. Anpil. Byen nou pale anpil de nou menm de zòn kote nou soti. Li pa renmen kòmsi li pa rive nan wo nivo. Pa egzanp lontan depi w timoun nan rive nan sètifika, granmoun nan li prefere voye nan kouti, li di li pap retounen. Men pa pran chans. Misye ap fè, li vwayaje lòt bò a, komesan li ye tou. La m kwè lè l pa la manman degaje, li konn fè sa l konnen pou nouri nou men lè l la li oblije pran responsablite a pou li. Donk sa vle di 2 paran w yo se komèsan? Wi. E ou menm e. Mwen menm kòm m sot di, manman m mouri, bon, se nan men yon tant m ye epi papa m li pa isit, l ap viv Miami. Donk tant nan bon m, tant nan fè m santi kòmsi manman m te la paske l viv avk m, fò di se pwòp pitit li. Donk li vin fè komès tou, se yon gwo komèsan l ye. Epi m panse konsa li menm ak papa m yo jere m. Ok. Donk sa vle di moun yo pa gen tan? Non. Bon. E kòman nou menm nou pran responsablite kay la? Mwen patikilyèman pou mwen, yo konsidere m kòm yonn nan granmoun yo k lakay la. Paske gen. Inisyativ m ap pran se afè a granmoun, fason m reflechi, m pran responsab pou m fèmen pòtal yo chak aswè, tou sa se mwen ki, m gen yon ti sè, se mwen ki bè elevasyon. Lè m vin sot lekòl, m oblije moutre leson, m oblije, si m di pa soti deyò a, e pa dwe soti e tou gawòt tou m pa neglije sa a ditou, avèk la m viv kòmsi se yon granmoun men byen antandi m pa granmoun, gen panse a, m viv. Pou ou, ap prepare diri ak djondjon. Wap bay manje tout ayisyen yo menm. E pou mwen wap fèl poul gen bon gou menm. Map mete tout bagay nan ou mete magi, magi ban mwen magi djondjon. Bon diri, tomat, e vyann nan menm ka bon bon sòs vyann. Etou. La m tou m konn kit li byen wi. E ak ki sòs nou manje lam nan? Lam nan si m ap fè foufou konnen nèg andeyò m ye. Foufou konnen dèyè la kraze lam nan ou fè ak sòs gonbo moun nan annik vale li pa kraze non. Ok e ou menm kouman. Mèsi. Bon mwen menm m pa e pa mwen pi gran lakay an bon gen lòt timoun ki pi gran pase m bon m pa twò fò nan bèy fè manje bagay sa yo men nou kolabore kanmenm si yonn ap fè manje lòt yo pi dwe nan sa mwen m ka ale nan dlo pran lave fè lesiv nan kay la konsa nou kolabore nou kenbe kay la lè granmoun yo pa la. Lè nou pa prese. Gade nou tou, e pa sèl lakay la tou. Pa egzanp mwen lè m ale tante nan m rete tou pre a, lè m ale lakay li gen 5 timoun malgre sa li vin pi renmen m pase timoun yo. M fè renmen m. Men lè m rive m di tantan ban m lave yo swa pou m pa li gen tifi men sa pa enterese m. Afè tifi bagay m pa enpoze m sèlman m ap chache yon amou ke gen pou mwen e tout sa I gen se mwen ki premye rele tankou rad ki premye rele m Ricardo mon mao anvan y bat timoun nan yo sa vèw chachou mao fè moun nan lanmou mao. Apre responsablite nou m konnen nou nou lekòl? Apre? Ki klas nou ap fè? Bon mwen menm m ap fè twazyèm. Apre m pa konnen si sa fè midi nou al lekòl m pa konnen nou va esplike. Nou leve nan maten kisa nou fè nou pral dekri pou mwen yon jounen nou santi nou pi fatige. Nou leve sa nou fè tèl lè tèl lè tèl lè aswè rive kisa w fè. A bon mwen sitou le lendi. Ou konnen lekòl, m oblije ale lekòl bò 11 è yo. Lè m vini, a m pa e pa pou lundi m ap gen kou la, m ale 2 kou pou madi. Lè m vini 6 è lekòl lage, m oblije tout nòt yo ban m, m oblije etidye yo nan aswè nan lang oubyen sa m kapab. M konsidere kòm yon jeni nan lekòl la, zafè fò etidye bagay, epi lè aswè, demen, ou dwe leve bonè pou gen tan etidye, pou gen tan, bon gen pafwa anvan ou fè twalèt ou oblije etidye, paske twalèt la pre, pou vin nan enfòmatik lekòl la maten, gen de lè, se pa tout tan, gen lè ou pa menm gen kòb, ou oblije vini paske ou pa ka pèdi lekòl la, lekòl la enpòtan, ou oblije rete si w retounen. Ok ok li pap bon wap de la rive an reta ou rete pou apre midi apre midi ankò lèm rete ankò poum pran tout lekòl la apre midi lèm vin ankò aswè ankò poum oblije ap etidye pou demen maten la m wè la li trè fatigan le madi yo tou trè trè fatigan Donk ou dim ou vin lekòl 11 zè ou tounen lakay ou 6 zè 6 zè nan espas sa kisa ou fè sa ou manje kòman ou viv bon Sa kapab sim gen lajan nan menm bon m son nèg ki pa renmen manje devan moun tou lèm konn gen lajan map mouri ak grangou m pa oblije m paka manje humm e pa timid m timid non men gen kèk bagay wap manje devan moun nan moun nan li ka fè aleji avèl de menm ke ou konn gen pafen ou mete sa fè moun nan pa ka pran sant lan, de menm ke lè w ap manje tou, ou ka anvi ofri moun nan, moun nan, li pa renmen bagay sa, li ka panse se ofanse ou ofanse li, lè fini ankò li pa dakò pou sant bagay la, sa vle di ke pou w evite tout bagay sa yo, ou oblije pa manje menm, avè nan entèval sa yo, menm si ou ta gen lajan, ou oblije, se lè lekòl lage, lè w lakay ou kòm yon lib, ou ka rantre. Ah bon, sa vle di lekòl ou a se ti fap ti gason oubyen ti gason? Pou m bon ta di loske lè m pale de jeni an se ansanm de efò m fè ki fè yo wè m lekòl la. Egzanp si m ap fè se pa elòj non si m ap fè mwayèn elve bay tout sa lekòl la gen konfyans nan mwen lè pwomo jeni pa egzanp lè m te nan katriyèm m oblije se mwen ou pran Bagay tou sa, gen anpil aktivite k ap mennen, se mwen menm, e m ka konsidere tèt m kòm yon jeni lekòl la. Donk, èske lekòl ou a gen sa yo rele, m konn wè nan kèk lekòl, tablo donè? Tablo donè, wi, gen. Donk ou menm ou konn nan tablo donè? Wi. Ebyen, ok, se trè byen. Epi kontinye konsa. Wi mèsi. E Èske ou ka rakonte m yon jounen menm jan. Bon m panse ke bon depi w lekòl tout jounen difisil paske ou lekòl e ou abitye fè bon yon moun ki abitye fè bon mwayèn lekòl ou ap toujou vle pou kenbe menm nivo a. M panse tout jounen difisil. Men pou mwen menm m wè se jou madi jou sa ki pi difisil pou mwen. Paske m gen m fin lekòl la a 11 è, m ap lage a 6 è e an aswè m oblije ap etidye paske m bezwen kenbe nivo m ye lekòl la. Donk m panse se yon jounen ki vrèman difisil pou mwen. Byen. Sa vle di ou gen efò w ap fè ou pa ta renmen double? Non non zè bon double a la non pa gen sa men m ta renmen kenbe menm nivo kote m ye a. Ok byen sa vle di nou gen anpil kou nou swiv chak jou? Chak jou. Ok èske nou ka di m ki kou nou pi renmen nan tout kou yo? Mwen pou mwen m sanse travay 6 sou 7 nan tout m vini fè 5 jou lekòl la plis ane fransèz la m oblije ale samdi bagay men kou m plis renmen se literati fransèz. Èske ou ka di m poukisa? Paske m te tèlman gon pwofesè sa konte tou pwofesè yo rele Wèle ala misye li ka kapte atansyon elèv Afè ke i fè i fèm santim nan po literati a lè yap pale œuvre nèg yo Rabelais Montaigne tout sa sa fèm kontan anpil m kontan anpil se sa fèm renmen e anpil. Men ou ka renmen kou a. Bon ki pwofesè ou ka di m ou pi renmen menm? Mèt Wayari pou mwen. Dakò. e ou menm? Bon, mwen menm, lekòl m renmen tout matyè. E se sa k esplike mwayèn m fè, paske m pa di, m pa bay yonn plis enpòtans sou lòt. M renmen tout. Men, si m t ap gen yon m t ap klase sa m pi renmen pami tout Se syans sosyal. Paske m enterese a sa k ap fèt nan sosyete a, donk se yon syans m renmen anpil, syans sosyal. E jan pwofesè a anseye tou, sa bay anvi pou renmen syans sosyal la. Renmen tou. Ou ka di m tou ki pwofesè ou pi renmen? Bon, pwofesè, bon, m pa gen pwoblèm ak okenn pwofesè non, paske se yon bè y ap ban m, m oblije. amelyore make tout moun pou m ka pran sa y ap ban m nan. Men, kòm m sot di, si m t ap chèche yon m pi renmen, se pwofesè syans sosyal. Ok. Ou kapab bay non l? Se Mèt Selico. Byen. Nan lavi, lè yon moun ap viv, gen bagay ki fè w plezi, gen bagay tou ki pa fè w plezi. E gen yon bagay ki ka rive yon moun, chak fwa w rete w sonje bagay la, epi menm si menm si w t ap kriye, epi w rete konsa w ap ri. Paske ou son jès bagay sa. Eske nou ka dim yon bagay ki make vi nou pozitivman? Wap pale? Wi. Yon bagay ki make vi m pozitivman, mte ati se se premye jou bon bon depi lontan mte gen ide fè powèm. Fè powèm paske son bèy m renmen anpil la, pwezi. Epi yon bon jou, lekòl m la gen non, Collège Matin Luther King, yo t ap fè yon konkou pwezi, tèks pou kanaval, an 2006 si m pa twonpe m. Epi m te soti nan youn nan moun yo ki te nan twa premye gayan yo. Donk, bagay sa li te make m anpil paske se yon ide m te gen depi m piti fè pwezi. Donk kisa yo te ba ou? Bon, yo te banm demi bous ak e lòt prim ankò. Ah bon, se trè byen. E ou menm? Konsa tou, nan konkou sa m te twazyèm tou. Men tou sa k make vi an menm, se paske m toujou gen pasyon m jwe foutbòl. Menm si lè paran yo toujou ap di pye kase, mete pye, men pasyon m se jwe foutbòl. E lè m wè M te rive nan yon lye, m t ale an Repiblik Dominikèn. M te sitèlman m te meyè jwè, te ban m kado, tout bagay sa yo. Lè m ap sonje bagay sa yo, mwen nan mitan tout ti blan sa yo, mwen pran kat donè, bagay sa yo, sa fè m kontan anpil. Sa fè w sonje? Wi, sa fè m sonje. Byen. Donk, nou konn medày yo gen de kote, gen de fas. Si gon bagay ki fè w plezi, pa gon bagay tou ki fè w tris. Sa fè w sonje moman sa a. lè sa a epi ou pa santi w byen? Èske nou pa timid? Bon, pou mwen menm se chak tan m sonje ke kijan manman m mouri, bon, sa son bèy ki rete grave nan tèt an pou toujou. Se nan yon aksidan machin te mouri, bon, chak tan m sonje sa, bon, m santi m, santi m pa nòmal ditou. M te kab di se sa ki. Pi move bagay ki frape m nan lavi. Sa vle di Lanmik tonbe epi l tou mouri? Wi, aksidan machin, bon li t ap ale Pòtoprens, machin nan fè aksidan l mouri. Li pa menm gen tan ale lopital. E kou moun nou te fè konnen? Bon, nou te konnen radyo, pa radyo, radyo bèy ke gen yon bis ki fè aksidan nan wout Pòtoprens epi nou konnen manman m t ap ale Pòtoprens. N ale sou nan wout la, n gade epi nou wè sa. Nou te jwenn li atè? Wi, nou jwenn li atè. Byen. Mwen pou mwen se paske depi lè m tou piti, m nan kay, m pa janm ka viv byen ansanm ak papa m. Sa ki pi move souvni m genyen. Ou pa janm ka viv byen menm se komsi moun yo humm se pa renmen yo te renmen vre e komsi ou konnen lontan yo te saji de lajan depi moun nan dyaspora ok moun yo pa vle viv yo pa ba w on bon on kòman m te ka di yon bon on wout pou swiv Olye wou pti moun pou te ka di ah papanm map swiv modèl a papam lèm gen kenanm tou map fè menm sal te fè a men lè w wè moun yo ap viv chen manje chen konsa ou pa gen anvi menm lè w gran pou gen mwen tout pasyonm tou pou m vle rete nan pè paske m pa vle poum gon moun epi poum ap fè pèl konsa m pa vle sa m vle poum rann moun nan erez e lè papanm fason yap reyaji ak manmanm sa fèm mal anpil. Donk sa vle di dèy sa ba w egzib ou pral nan pè. Gen bagay la gen kòmsi bay lè w vle a gen sikonstans lan tou. Sikonstans lan nan ka sa e vin menm jan ansanm ak bagay la, menm jan ak volonte. Pa egzanp, a lèd de moman an li pèmèt ou vle. Ok. Sonje okòmansman ou te di m. Men ki jwèt nou konn fè ou konn fè kòm ti gason? Pou mwen, m fè tout. Foutbòl, baskèt, pafwa lè m te yon jan pi piti, tannik, topi. M fè tout, sa vle di m pa gen yon jwèt fiks. E m toujou briyan nan yo. Byen. Èske ou ka dekri m yon kòman ou fè yo jwe yon match foutbòl? Kòman ou mete moun yo? Sa a depan. Mwen m te nan ekip yo rele Dragon. Lè n apre jwe, se kòmsi se 4 4 2. Sa vle di gen 2 libero, 2 kòm te ka di 2 nan nan bò teren yo e 2 nèg nan mitan teren e oubyen 2 avanpwent. Sa fè ke lè n ap jwe nou jwenn yon mwayen pou nou kominike, pou nou kolabore ansanm, fè pas la bas sa a, voye la a. Jwenn yon mwayen nou gen prensip. Lago kouri ase ansanm ak ti gason lè wap kouri bagay ap kouri nan deyò ok depi kenbe w li dwe manyen tèt ò w pou kenbe w depi li pa manyen tèt ò w la li pa kenbe w tout sa yp fè ou dwe fè efò pou li pa manyen tèt ò w bagay tout sa gen lago deli tou nou de de si yo kenbe lòt nèg la ou gen posiblite pou y bay la men epi pou lage tout sa nan lago sere a se an di men ansanm sa vle di si yo pa twò renmen kouri ou ka wè sa nan ou menm. Yo pa yo pa tro renmen kouri oblije se moun nan bouche afre i mete yon kote pou i paka wè moun yo e i sere epi ou pou degaje w pou wè kote moun yo sere a pou kenbe yo. Men tankou tifi yo konn ap di m o gon chan m te konn achte nan lago. Lago? Humm lè moun ap fè lago. Yo konn anpil men mwen pa pote atansyon sou sa. Ah ok. Byen. E ou menm Eske w ka di m ki jwèt nan jwèt sa yo ou renmen? Bon. Bon an ayiti dewoutan de ti gason bon m deja wè se foutbòl men m te pote atansyon sou sa w sot di a tou sou domino a paske sitou a la kanpay se bèy ayisyen konn jwe anpil domino bon m jwe domino tou menm si m pa twò abil men m ka poze kèk bouti kanmèm. Èske w ka eksplike kouman ou fè jwèt sa? Bon domino. Sa depan de konbyen moun ou gen. Sa depan de konbyen moun ou gen. Si w gen 4 moun, bon chak moun ap gen 7 goud. E pi moun nan ki gen pi gwo goud la ki se doub 6 pou kòmanse, l ap poze. Lè moun nan poze e pi ensi de swit, konsekutivman jiskaske. E domino a fini epi epi moun nan ki gen pi piti pwen gen. Bon, se konsa yo vle nan manyè ayisyen an, bon m pa konn kòman mwen tande domino ameriken tou, m pa konn byen jwe. Bon, sa vle di ou pa konn byen jwe tou Gaby? Bon, mwen domino a m t k di mwen m pa twò kon m pa twò abil ladan men m ka poze kèk bout. Men mwen sak fèm pa renmen jwel se paske se paske yo toujou ap di gen chyen ladan vway e son bagay m pa renmen. Fò gen pèn. Moun nan ki pèdi a fò gon pèn bri sou li. Men mwen m pa twò renmen sa e m pa janm gen chans m genyen tou. Nèg la ap baw dekabèz bagay m pa renmen sa. Mwen m toujou renmen lè map jwe poum pi briyan e poutan ak nèg yo m jwe a podyab m paka fè anyen. Fò fò fò jwe anpil pou w ka briyan. Men avonm briyan yap relem anpil chyen. Fòk rive nan tèt la fòw pase pa pye a wi. Byen sa. Men lè nou ap pale de jwèt tou gen sa yo rele distraksyon. Pa egzanp lè nou fatige la lè nou fatige lajounen avèk kesyon lekòl. Kisa nou fè pou nou distrè nou pou nou pou fè yon ti distraksyon pou tèt nou? Bon Gen sa yo rele lwazi lè nou bon pèsonèlman pou mwen menm lè m kòmsi m santi m twò strese m twò konsantre nan zafè etid la m konn pran ti lwazi moute sou yon dal w ap pran bèl frechè pye bwa konn an Ayiti mwen renmen sa anpil pran ti frechè bò pye bwa epi fè kèk lèkti tou bon ekriven ayisyen epi nou retire tout strès. Ann wè pou sa. Mwen, pou mwen menm pèsonèlman, lè m santi m fatige kèk lè, m toujou renmen rete an kominikasyon ansanm ak sè an, m fè ti blag ansanm ake e osi ak manman m tou. Nou toujou ale nan bay ti kont, ti bahay e osi m toujou gen yon ti radyo ke pou an yo di souvan radyo se paradi a zòrèy ye. E m toujou distrè m pa radyo, pran bèl ti emisyon, ti chansonèt fransèz, tout sa. Edem lè nan ton nan. La bon byen. Donk gen tou sinema bon nou pa pale de li eske nou pa renmen ale nan sinema ou byen. Bon nou pa pale de li men nou renmen paske mwen pèsonèlman depi yon sinema ayisyen soti m toujou tiye pou m al wè l paske m renmen sinema ayisyen anpil m renmen bon kòm tou se sa k ap pase nan sosyete nou an sinema a reflete donk Nou konprann li pi byen. Donk sinema ayisyen nou renmen sa wi. De menm ke Milton sot di, mwen m pa twò fè foli pou sinema goumen bagay sa yo paske m wè m pa jwenn m pa jwenn yon leson nan yo vre e le pli souvan se an anglè kisa m pral aprann la men lè rive nan sinema ayisyen yo m oblije fè tout efò pou mwen gade yo pou m ka jwenn yon leson ki ka itil mwen alavni. Menm. Sa vle di nou gad anpil sinema ayisyen. Trè anpil. Eske nou ka eksplike m yonn? Bon. Yonn, bon m ap eksplike w sa m, yon sinema ke m sanse pi renmen, se Miracle de la foi, se yon, se Jean Gardy Bien-Aimé ki ekri l. Li rakonte istwa yon ti dam, bon ki pa te moun legliz. Epi yon bon jou li rankontre ak yon mesye. Mesye a envite l legliz la èy I vin atache a legliz epi I vin ale nan misyon nan yon vil nan yon kote andeyò andeyò epi I te gen fiyanse li fiyanse a pa te twò dakò bay sa paske I pa wè li pa wè kite menajè ale nan yon kote lwen konsa nan misyon e pou Pouki pa janm wè ankò? Manman, papa tout te mete opozisyon. Men li te oblije ale kanmenm paske li te deja ti mesye a, mesye ki te fèy konvèti a wi. Li di bon lap kite koz a tout moun si tout moun pa dakò, lap ale kanmenm se pou lap ale nan misyon pou Bondye. Epi konsa li priye pou tout fanmiy a pou anyen pa rive, lale. Epi ale lale bon tout bagay pase byen nan misyon an. E mennaj la ak bon li pa te twò atache a bagay legliz men priyè a fiyanse ak dam nan pèmèt ke tout mal ki te ka rive y vin pa rive y donk nan sinema a ou esplike ki fòs lafwa gen ki fòs lafwa gen kisa lafwa ka fè donk m panse se. Konsa m te ka rezime Miracle de la foi. Bon pou mwen, mwen, m gade anpil men sa k prete atansyon m plis se Tantasyon. Tantasyon Gary Ajan, se Gary Ajan ki otè sinema a. Yo te montre w ke yon fi ki gen yon mari kèlkonk men mari a pa gen tan pou li e yo toujou di nan domèn. Fi fi fi a toujou renmen fè w toujou a kote l fè w toujou bay bèl pawòl sa ap fè li kontan anpil e mari a pa gen tan e plis sou biznis lè fi a ale kote l misye se repouse fi a fè li pa vle pale ak li se kòmsi se yon moun ki pa egziste pou li bagay fi a lè fi a wè tout bagay sa yo fi a santi li enkapab pou li viv ak ak bagay sa e li oblije di fò li kite ansanm ak nèg la men souvan. Men se sa k vin rive la, konn a i oblije vle sèvi a lèd de yon lòt mesye pou tiye mari Reina jis li pran fòtin, li pa vle pou i kite mari a san fòtin paske si w kite moun nan la w a prale men di ou kite moun nan e pa moun nan kite w bagay a i oblije. utilize yon lot mesye pou tuye mari a e vwala poukwa lot mesye a i te asepte paske li menm tou li te gen yon madanm madanm nan tout tan madanm nan ap fose l li di ou pa ka rete konsa fò fò e travay gen bil pou peye ozetazini ou pa ka rete konsa misye santi endinye e pa jwenn travay tout bagay pou li pou li ba madanm nan lajan li oblije asepte pou el fè zak la olye pou fi a ka bay fi a k vle fè zak la pou fi a ka bay. Pou fi a ka bay li lajan. E vre fi a te bay lajan, fi a bay machin, tout bagay. E apre lè misye rive, men lè fi a te vin, fi a te gen bon pretès li di se kòm si se travay yap ba misye. Ò se travay, li di misye kenbe lajan sa davans, bagay, pou travay la. Misye di pat konn anyen, se apre. Misye te sitèlman kontan li wè li pa janm ka gen lajan. Yo oblije di fi a, fi a di, ah genlè si m mande w tout bagay wap wap fè pou mwen wi, misye di, oh tout sa w mande m map fè pou ou. E la jan li te wè. E apre lè fi a vin vin ba misye machin kounye a li di renouvle misye sa misye te di la kounye a Misye ale kon ya fi a di ebyen si w te di tout sa w sanble w ap fè pou mwen w apre oblije al tiye mari m pou mwen kon ya misye di l non bagay misye pa konn nan fè bagay sa yo men a lèd de pòvrete se li ki fè misye vin nan sa yo li ba misye zam pou al tiye l men lè misye rive nan kote pou l tiye mari a kon se sa misye te repwoche l misye di non li pa abitye fè bagay sa yo li pa fè yo misye oblije yèy remèt yèy remèt lajan w men lòt madanm nan kounye a li k t ap fòse nèg la e travay ba elèv misye ap rantre ak lajan lakay la li oblije di se pa posib pou w pa t travay epi pou w ap rantre ak lajan konsa misye di enben ou k t ap voye m al travay enben kounye a m ap ba w lajan ou pa bezwen di m anyen anyen anyen kounye a se lè fi a kounye a li vin wè mesye a pa tiye mari l kounye a li vin gen pè plis rankin pou mesye a. Pou mesye a, Naï oblije ap chache yon mwayen pou l tiye ni mesye a ni mare l a. Kounye a, lè l di Naï e l pran lajan nan men mesye a. Mesye a te gen yon kasèt, menm jan ak sa la, y ap tepe. Kounye a, tout sa fi a ap di, O, ou pa tiye l, ban m lajan m, ban m rezil. Epi, misye a tepe tout. Epi, lè fi a ale, kounye a, fi a avili misye. Fi a di, O, m se misye ki te tiye mare l. Bagey eyy I tann kon Maria vini kounye a I tiye Maria ak pwop manyn kounye a I a vini di se mesye ak tiye mari kounye a lè ya ale nan dèyè medya yo pran yo mete nan prizon kounye a I demoutre alèd de kasèt la I demoutre ke se fi a te voye tiye mari a I pa tiye mari a se fi a ki vin tiye mari a kounye a yo pran fi a ya ansanm ake yo mete nan prizon se konsa yo fè. Donk nou distrè nou ase byen avèk ti sinema ayisyen sa yo. Trè ase byen. E sak rele mizik la. Kouman nou eske nou pa renmen tande ti mizik. Bon mizik nou tande sa men pou mwen patikilyèman renmen mizik ayisyèn nan pa egzanp le konpa men sa apre nou konn fè anpil diskisyon sou sa tou ap di ki gwoup ki pi bon bon nou sanse tande mizik la anpil sitou mizik ayisyèn nan. Menm si dèfwa nou atache a lòt mizik, paske fò nou konnen ki sa k ap pase nan lòt mizik yo tou, des chansonnettes françaises, men ayisyèn, mizik ayisyèn non nou, mwen, m plis atache a. Mwen, m toujou renmen mizik yo ki emosyonèl, pa egzanp mizik Alan Cavé. La m santi ke gon bagay ki touche m nan pawòl yo Ey gen lòt mizik tankou Djakout la m pa twò renmen bagay sa yo paske bri bri bri sa w aprann jwenn nan bri a Men Alan Cavé m toujou prete atansyon pou m twouve yon bagay ladan l Men mizik m renmen tande anpil se chansonèt fransèz Ase li depi w wè radyo m ouvri se ladan pou l ye. Byen, tank yo pale anpil de Ayiti gen fèt tradisyonèl pa egzanp tankou rara, kanaval. Ou konn patisipe nan bagay sa yo? Donk, m panse lè pou w Ayisyen, fò w atache a kilti Ayisyèn nan. Bon, pou mwen pèsonèlman, m pa atache a li konmsi yon fason zele, men m konn, menm se de lwen fò m gade yo pou m ka wè ki jan sa ap pase. Paske m toujou gen, m gen ide ekriven, m panse ke fò w konnen sa k ap pase nan sosyete a pou w ka. Rekolte yo, donk fèt tradisyonèl nan kwen rara, kanaval, menm si ou te levanjil, kòm yo di an Ayiti sou levanjil rara nan bèy sa yo, m panse ke fò, menm si se de lwen fò w gade paske sa konsène nou tou paske se anndan peyi a l ap fèt. Donk mwen patikilyèman m dèfwa m patisipe nan fèt tradisyonèl. Mwen kòm, kòm. Se timoun nou ye, sa vle di nou gen yon moun, yon otorite k ap domine nou. Alè gen kèk bagay tankou nan fèt tradisyonèl sa yo toujou di, toujou gen baga, toujou gen vye gagòt ladan l. Ou ka ale ou pa vini a, ou vin ak yon bout pye, nan tout sa akoz de krim ki gen o nivo de nan nou a fè nou pa ka viv yon bon fèt tradisyonèl vre. Men tankou rara osi, rara imajine w se lannwit li soti. Nan lekòl nou, non sèlman yo fete, yo fè konkou tèks kanaval, tank konkou atis pent ka desinen yon bann nan lari, yo fete sa trè grandyozman. Donk se toujou, nou toujou byen kontan. Yo mete mizik pou nou vèy sa? Wi, byen kontan. Se yon moman tou pou relaks ou ak zanmi w tou. Epi men pa toutan, tankou gen. Elèv nan lekòl la k panse nou make nou tonn paske nou nou pa abitye. Nou toujou pran pòs serye lekòl la, ou panse ke gen kèk lè nou pa konn distrè nou tou. Men lè nan kanaval rive, lè yo wè n ap gaye pay, yo sezi, yo di Milton, Ricardo k ap fè sa la? Bagay yo sezi. Men, mwen menm, m toujou di yo, moun nou ye tou, fò nou distrè nou, e pa tout tan leson, pa kenmann, pa kenmann, tout sa bagay. On lè ou dwe mete w pou w distrè w tou. Donk ou pale m de Gaye Pay? Wi. M pa byen konprann sa w di m sa. Bon, Gaye Pay la, m te ka di se yon dans. Yon dans tradisyonèl a, bon, an Ayiti. Se yon gwoup, yon gwoup rara, yo rele rara m ki vin ak dans lan. Epi depi fi vin avè l, tout Ayisyen renmen dans lan. Ou mèt ale depatman Nò, Wès, Lès, w ap wè tout moun se yon sèl dans, Gaye Pay. E la premye fwa tou paske gen lòt dans tankou e la loz ki konn vini. Ou sanse chak kanaval, wi paloma, chak kanaval nou sanse gen yon dans ki vini e tout peyi a atache a li. E osi sa vin jeneralize paske Eliphène Cadet a fè entènasyonal. Gen dans ki nan tèt avèk sa. Ok, pandan n ap pale de nou, Gary Page, si se te yon, nou te ka fè l. Bon mwen, ekip preferanm preferanm kòm peyi ki gen ekip preferanm se Brezil. Depi yap jwe, si mwen ka ap mete penti a nan menm, non konnya li vin Ayiti, men lontan li te Brezil. Si map mete, kòm se entènasyonal nap pale, si map mete Brezil ap jwe, mwen oblije metem Jon le vè. Toujou metem la, Djo kanèm m ye. Lè nèg yo ap jwe, m konnen tout jwè yo nèt. Depi w boul la travèse, m di a! Laa pou kafou. Sa se pou Bob Carlos. E lè match fini m toujou gen yon kouraj pou m kanpe pou m defann m konnen an Ayiti se 2 ekip ki gen Ajantin Brezil. Kopa Ajantin Brezil toujou nan konfli sa yo trè ralè. Men èske ou ka di m menm poukisa ou renmen Brezil konsa? Ou konn penti rekò menm? Ah, m konn mete rad la. M konn rad la lè yo pentire kò a, li sanble ak An nan domèn nan lavil la sou fèy yo deja panc ou lòt bagay de sa an men brezil la ou konnen mwen menm nan lavi m toujou renmen sa ki bon m pap renmen sa ki pa bon e se sak fè valè a yon moun lèw adaptew a ak sa ki bon menm nan kad zanmi ka si wale wè yon zanmi ak yon vagabon yap di w e vagabon e de menm ke ou zanmi ak yon moun de byen ok de timoun de byen ok. E de menm pou Brezil lè w wè y ap jwe, w wè se yon ekip k ap jwe. W wè e ekri y ap ekri foutbòl la o teren an. Tout sa fè m, se sa k fè m plis renmen Brezil. Bon, bon mwen menm, e kòm tout Ayisyen, bon, sou foutbòl entènasyonal la, nou konnen Ayisyen yo se de ekip yo renmen, Brezil, Ajantin. Bon, mwen menm, m renmen tou de, men ekip m plis atache a li a se Brezil. Bon se paske jan yo jwe, fason yo jwe e se yon fason tou pou moutre w kòman ayisyen konn apresye, nou konnen sa ki bon, nou wè sa ki bon. Donk nou apresye foutbòl Brezil la, foutbòl Ajantin lan, se paske nou wè vrèman gen yon bon foutbòl. Bon. E osi pou klèb tou. Klèb se ou tande tout moun ap pale Barcelone. Real Madrid. Mwen an ontan m te Real, men akoz ke i te gen anpil brezilyen ladan, m renmen Brezil, m oblije Real. Men konnya nou di meton nou vi antrènè, la m oblije kite pou m pran Barcelone. E osi mwen m renmen, pa konm si se fanatik fanatik non, depi yon jwè ou ka jwe m renmen w. Tankou Messi, brezilyen yo pa renmen Lionel Messi, ou ka tande pale de jwè sa. Men mwen lèm gade m di epa sak enpòtan an se gade sa nèg la ap fè anwo teren an depi w wè efò ou dwe renmen ou pa dwe twò fanatik konsa ou dwe renmen gen kòman Ronaldinho lè yap byen jwe tout moun renmen tout moun renmen men ajanten yo yo pa renmen men epa sa epa pou fanatik pou renmen jwè ou dwe renmen pou sa yka fè yap fè efò pi fè lemond renmen ou dwe renmen. Kòm ou sot di ajanten la tou, nou wè tèlman moun peyi a renmen ekip la, depi yo fanatik ekip la yo tou rele tèt a yo ajanten. Byen, donk m remake malgre gen anpil bon bagay peyi nou k ap disparèt, m wè nou menm nou gon efò ke n ap fè. Donk nan tan ou konn ap pale de lèswa moun yo konn ap tire kont bay blag men kounya yo di sa pa Sa preske elimine a koz de vye film vyolans kap ki timoun yo enterese avèl. Men m santi nan nou nou pa youn nan moun ki konnen kèk blag. Eske nou pa ka banm fèm pa de yon blag. Sitou gen blag ou konnen ap vin gen chante nan yo, ou konnen lap bay blag la epi blag la gen chante. Eske nou pa konnen yon blag konsa. Mwen blag chante se. Kont le pli souvan se grann grannan nou konn ap rakonte nou bay blag chante men pou blag blag menm nan avèk blag ti jèn jan nou konn ap bay a mwen se yo m konnen pa avè lontan lontan grannan m mouri lontan wi lè m nan sèti soti nan sètifika la m pa raple m chan chante m te ka bay anndan blag yo avè men si m jwenn on blag m ka bay on blag tankou on mesye Misye etay fon yon wout long long long long. Men, misye gen sèlman 2 dola nan men. Misye di, waw, men misye grangou. Yap mache, yap mache, yap mache, yap mache. Li pa ka pè mache. Si pè mache, li pap ka manje. Si manje, li pap ka pè mache. Yo oblije ap mache, mache, mache. Misye ap mache. Lè solèy la cho nan tèt la, misye oblije di, a fòk jwenn yon bagay pou li manje ak 2 dola, menm si pa, li pa ka bay gran choz. Kounye a lè y, lè y rive yon kote, y gade y wè se yon timoun k ap vann yon akasan bay. Lè y rive y di, Waw! Men akasan wi! Y di, A, fò m ale ladan l. Lè y ale y wè timoun nan k chita bay. Lè y di, Pitan m, sèlman di goud m gen pitan m. Di goud sèlman, m pa gen. Lòt, lòt, lòt ankò. W ap degaje w pou ban m yon ti akasan ki ka, omwen, ki ka soulaje m. Bay. Pit la di, Konbyen w vle? Li di, Pou di goud. Kounye a, misye ale, misye, misye bay li. Pit la mete, mete men manman Pit la te mete mak pou di goud nan bòl yo make. Pit la plen, Pit la bliye mak, plen. Misye di, Oh! Tout tan Pit la ap plen, li di, Bondye fè mete. Manmanm ki tap fèy maten yon sourit tonbe ladan, i pè vann li, i mete m vann li. Misye di, oh! Yon sourit ki tonbe ladan, fè m prèt yon sourit. Kounye a misye te gen bòl la nan men, i ale pi a i kraze bòl la, i di, non, non, pa kaze, pa kaze li ladan, manmanm fè twalèt èy. Li di, oh! Manman w fè twalèt oh! I ale yè i pran chèz la pi i kraze, li di, pa kraze, pa kraze, se sou li chat la dòmi aswè a. Wè! Donk, akote de blag. Kòm ou sot di, lontan granmoun konn ap ba timoun, gen sa yo rele kont tou. Sa yo rele kont, nou tire yon kont. Se sa yo di nan bon jan kreyòl la, ou tire yon kont. M di w yon bagay pou w eseye devine. Pa egzanp, si m di w tou an san fon, ki sa w t ap di? Babak. Babak. Pa egzanp. Atibolo pa janm konn nan mache. Sa se sèkèy. Sèkèy. Donk, se yon bagay ki trè enteresan lè w wè granmoun chita ap rakonte blag tire kont e m kwè son bagay ki ki bon pou nou ta reprann paske lè nap pèdi anfèt valè moral konsa nan yon sosyete m panse li pa bon menm. Byen sa mezanmi tout kote m pase nou trè byen nou konn trè byen trè byen trè byen trè byen donk m pa mwen m paka kole nou menm men nap kontinye kanmenm pandan ke Nou ap reflechi nan sal sa kote nou chita la. Si pa egzanp m gade sal sa, miray la. M di nou ki koulè ou wè miray sa ye? Ee. Kisa w di? A pou mwen si m pa twò bagay m gade yon ble. Yon ta fonse non yon ble pal. E ou menm si sa w di? Mwen sa m t ap di tou yon ble pal. Se sa. Yo konn ap pale tou de afè e Wi 15, Wi 15, Wi 15, 14 nan konvansyon an. Ki sa yo fè la? Bon, nan konvansyon an, si m pa twonpe m, se yon asosyasyon kote yo regwoupe tout legliz. Protestant si m pa twonpe m, la biwo a la a tout legliz yo gen reprezantan nan konvansyon an epi konsa yo regle tout bagay k ap fèt nan legliz protestant yo. E pa dèyè a gen yon swa yon lopital men m pa konn kisa ki la. Pa dèyè si m pa twonpe m e se yon. M twouve se yon bon inisyativ li ye, pa egzanp lè tout pwotestan yo, reprezantan pwotestan yo yo chache yon mwayen pou yo kolabore, gen anpil pwen pou yo debat sou sa, sa fè ke divizyon ki vin gen pami yo a, sa ka jwenn yon mwayen pou yo ka rekole. Men ou konnen yo okipe menm sa, kisa yo okipe nan teren sa menm? Bon, zafè je. Pou mwen, patikilyèman, lè m te piti, m te konn malad anpil, anpil, anpil, anpil. M te gen opresyon. Sa fè ke lè manman m konn ap soti pete fransiz ann ak m pou al prale Galman a pye, li oblije pa ka mache. Ki kote? Galman nan Polikap. Alò, li oblije. Ki moun sa Polikap la ye? Polikap se yon doktè. Men, gen kèk lè yo rele li doktè fèy, bagay, konnen kèk lè, men. Sa doktè Demè. Demè. Lèm oblije ale avèk fi a apye mwen pa pral ak em konn ale nan eu gran lopital tou pou jou konn vini anlè yeux m malad ladan m oblije konn ale nan rien que pour vos yeux tout sa. Ok men. Bon pou mwen menm nan fanmi ayisyèn yo nou ra konstate nou ra gen komsi yon doktè fiks pou fanmi. Sa vle di si ou malad jodia li posib ou ale. Milo de moun ka al yon lòt kote donk konsa konsa nou va gen yon lopital fiks pou al. Ok. Tankou talè a nou te di nou tap esplike yo kòmansman nou konn fè manje. Ok. E lè nou fin fè manje konsa pou nou byen santi nou byen kisa nou konn fè apre? Bon mwen konn nou sot di m pa twò fò nan fè bèy sa yo men lè m fin manje yon bon diri pou sa byen fò kore sa avèk yon bon dlo yon dlo glase paske e pa tout fwa ou panse jwenn ju vre bon e dlo a pi fasil. Byen, kisa daprè nou ki. ki fè ki make kreyòl a Okap la. Bon Okap bon Okap dawè mwen ou jwenn tout kreyòl. Paske gen anpil etranje, lè m di etranje moun k ap viv nan lòt depatman k ap viv Okap. Paske Okap ki sa k make kreyòl la se bon moun Okap menm se yon zafè de ki nanm anm bon anm toujou nan. Finisman fraz yo, pa egzanp, si Pòtoprens ou t ap di pa mwen, sa vle di ou ta di ki nan mwen. Donk m panse fason ou pale sa se li ki make kreyòl Okap la menm si dèfwa ou ka tande lòt kreyòl pale paske Okap se yon vil ki gen anpil lòt moun nan lòt depatman tou. Men, e sa tou, e tout kote nan peyi a, nan tout depatman, e. Nan tout depatman, w ap toujou jwenn. diferans nan lang yo. Pa egzanp, lè w rive o bòy kòm nou konn ap di, si moun nan ale, pou w ta di kenbe, o ka te kenbe, moun nan oblije li oblije tou tchenbe. Ou konprann? La si yon blan ap aprann kreyòl la, ap difisil pou li konprann kenbe ake tchenbe. De menm ke pòtoprens, lè moun ap di, pitit mwen, Gad jan ti pitit la chèch, ou konprann, men Okap se, gad jan pitanm nan chèch, ou konprann, la tou sa, lè Rolo ap fè manje, Okap la di, banm, banm kit manje a, O Bòy di w banm kwit manje a, tandiske Pòtoprens, Pòtoprens li di, manje a kit poko kit bagay la, tou sa gen diferans nan lang yo, e a Okap la sa k make kòm Milton deja te di, se paske moun yo, yo pa, kòman, kòm tou se sa yo. Abitid, yo pa konn si rete sou mo yo, e yo si mo a vini, yo tou fèmen bouch a ou ansanm ak li pou yo fè hum, tande w, bouch a, bouch a, ou oblije fè lyezon an, bouch a yo. Sa nou ka rele yo fè kontraksyon an. Men m panse gen sa nan tout lang tou. Tout moun pa oblije pale menm jan. Gen varyasyon nan tèl kote w ap jwenn tèl kreyòl, lòt kote w ap jwenn yon lòt. Donk sa vle di nou vle fè m santi se pa tout kote tout moun pale menm kreyòl. Men èske nou panse gen yon rejyon kote si malgre nou nou pale kreyòl moun nan ka pale nou pa konprann sa l di? Bon, nou pa wè l pa konprann tout sa l ap di men yon mo pa egzanp m aprann ke. La yo, bon, la yo, la yo, yo di sa plizyè fason. Bon m pa sonje lòt fason yo. Vannen. Men gen, wi vannen, gen kèk depatman ou rive ou tande vannen. Wa wè poze tèt ou kesyon ki sa Jaja ye vannen? Paske kote ou ye a se la yo vannen. Donk. E pa paske Wawen pa konprann tout fraz la, tout sa yap di a, men ou ka jwenn yon mo o mwen Wawen konprann. Wi, de mèm ke lè Okap moun lan di w bo e e kin, sa ou rele kin lan, wè pò o prens yo blije yap rele bokib, ou konprann. Lè ou rive, tankou lè gran papa m vini soti on bò, yo blije ap di, pou li di w maryaj, li di w mayaz. Sa si w pa byen mete w nan po a moun lan ou ka pa ka konprann, ou konprann. Byen. E donk. Eske nou kapab di m si m mete kreyòl okap la ansanm, kanpe ansanm avèk kreyòl pòtoprens lan, kiyès nou wè ki pi bon? Kòm tou pòtoprens deja di se kreyòl la la pi bon. Men m pa kont yo tou paske se le pli souvan se yo k li ekri nan liv yo, liv kreyòl yo. Lè y ap pale se mren, okap se Li tankou yon figi mwen menm m renmen l fè mwen al di pou gen kèk fòm kontrakte nan nan okap la pòtoprens lan pa gen men m wè pòtoprens lan pi mye paske gen bagay wap di nan okap la ou wè li pa bon menm pa egzanp m konn wè ti jènjan yo lè yap pale yo di yo twouve Lè yap pale ak yon ti dam pou yo di m renmen w mwen sa yon fòm vilgè men pòtoprens lan m renmen w la e toujou ou toujou wè lè yap pale ansanm ak ti medam yo toujou chache langaj pòtoprens lan pou yo pale yon jan epi mye. Ti mesye yo kap yo vin chache langaj pòtoprens lan? Wi lè yap pale yo ti cheri vini m pale w m pale w yo pap di sa. Paske se menm pale kreyòl la. Si moun Pòtoprens lan pale, m ap konprann, si m pale, l ap konprann. M panse ke m pa gen yon marèvèy plis enpòtans. E sa depan, jan ou pale la, se sa depan de sa y ap viv nan sosyete a yo a. Bon, m panse ke Okap gen reyalite rèy, Pòtoprens gen reyalite rèy, tou de menm. Men pwoblèm nan, yo a menm nivo. E se te yon bon ti moman nou pase ansanm la, nou pataje ansanm ti pawoli sa. Mwen di nou mèsi. E m trè kontan tou, m trè kontan de envitasyon sa a yo te fè m lan. Paske m, yon bagay m pa t, pa t menm kwè m te ka vini ladan. Bondye fè m gras, li fè m la. E osi m wè w gen yon konpòtman estrawòdinè, ou konprann, yon konpòtman ke. M pa jwenn m pa jwenn souvan e ou ban nou li la m di w mèsi anpil e mèsi pou moun yo ka fè inisyativ sa a. Bon pou mwen menm m panse remèsye yo dabò e tou m remèsye tout moun ki pran inisyativ la paske kreyòl la vrèman nou dwe mete nou dwe bay valè l genyen. Paske m pa ka konprann Ayisyen, si yo rive yon kote, yo pè pale kreyòl pou yo pa wè kòmsi se te Ayiti yo soti. M panse sa pa ladan l, se yon lang li ye, fò nou tout pale. Donk, m remèsye tout moun ki pran inisyativ sa a epi toujou panse bagay ki bon. Mèsi. Donk, sonje m di nou, sa se yon premyè pati, epi nou pral, avan nou ale la, nou ap kontakte mesye Thomas pou l kapab di nou kilè pou nou kapab e vini kote li e pou nou di nou mèsi nou pa gen anyen pou nou ofri nou men aprè dezyèm antrevi a yo ka fè nou yon ti kado jis pou moman ke nou te pase ansanm nan se yon plezi ok mèsi mèsi mèsi ok mèsi.